นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติโตวะโตวาสีลาปะปะลามีสัมปันโนติโตวะโตวาสีลาปะลามะสัปะลามีสัมปันโนติโตวะโตวาณวันนี้แต่ ว่าในการรักษาศีลศิลอย่างตางศีลอย่างต่างศีลอย่างสูงอันนี้แปลว่าในบารมีของบุคคลผู้ที่มีปัญญารักษา อย่างสูงสุดรักษาสิ่งการปฏิบัติรักษาสิ่งการตัดอันนี้ได้แก่มุขพวกมันเปองเราที่ยังเป็นผู้ทุกคนรักษาสิ่งการตัดนั้นแต่ว่าส่วนของตนไม่สมบูรณ์ที ต้องการอะไรบ้างความกังวลอยู่ในอวัยวะสามอย่างนั้นของตนกังวลในการกินกังวลอยู่ในการทีอ่านกังวลอยู่ในการกิิยาของตนต่อไป อันนี้แปลว่าศีลของเราไม่สะอาดดีแต่ไม่ศีลอยู่เราควรคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราทุกคนในมวลาวันเดียวนี้ เราทุกคนยังเป็นผู้ดุชนมีความกังวลอยู่ตลอดเวล เวทีเวทนนอนหลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาแล้วต้องคิดนั่นคิดนี้ปป่าเอาลมจนตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนเร็ยกว่าหินของโลกเรายังไม่มีกำลังยังสมบูรณ์ ได้การรักษาของตนไม่เหมือนสิ่งของเป็นผู้อริยะเจ้าเป็นอริยะเจ้าแล้วทัานั่งสิ่งของท่านไม่ว่าสัมมาทานหรือไม่สัมมาทานแต่ว่าเป็นผู้ที่ตัดใจ ื่องของกฎเจตนาหาคุณสมบัติความดีคือคุญกุศลได้ธรรมะได้สมบูรณ์จุำหนดได้ใจของตนอันนี้แปลว่าทุกคนผู้รักษาที่ในการหมุ มาสมควรใจหยุลาสามความรู้ความคนในการอยู่การกินความความรู้ในการในกาความความรู้ในการความเพื่มโดยประการใดความกังวลของคนสงสมในที่ยาใจไม่ตั้ ไม่พักไปคือเสมอว่าผลของผลว่าสิ่งที่ทำอะไรในคิดในนั้นในชีวิตของเราอันนี้นั่นเรียกว่าเราเป็นรู้ทุกคนทุกทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นมาเกิดขึ้นได้ในใจของพวกเรา บุญก็เกิดขึ้นได้ในใจของพวกเราอยู่เรื่อตลอดกันไปให้เราญาติน้องทุกคนจงที่นึกในชีวิตของตนที่เกิดมาปัจจุบันนี้นาที่ความชั่วจะเกิดขคือความสำเร็จความดีจะเกิดขึ้น นานนานแค่ค่อยมีเสิยงบ้างเสียงบ้างอันนี้นะจะไม่ขึ้นอยู่กับการเดินทางของพวกเราอันเป็นสิ่งอันยากบุคคนนั้นมาที่สุดไกลที่สุดเพราะทุกเจ้ามาตราในโลกทานมาเป็นนัดการะดับมาถึงนี้จะตร์ ผลที่สุดผลของผลเมื่อบารมีเก่แล้วก็พักไปในสิ่งของตนพักไปในสมาธิของตนพัก